tim Cimat punya cerita dengan judul Setan Lan Kuluhu Telu kiriman Sri Adi Harjono. iki wiwitane mangkene. Tekan omahe Mbah Sidik dukun kondang. Solekan terus masrahake gawan. Gula, kopi lan rokok marang Mbah Sidik wadon. Sak bacute murid anyaran SGP pecangaan Jeporo kuwi banjur merasa joake kekarepane. Kang wasi wis rong jumah dheweke tansah diganggu bangsane demit. sepisanan wayah sirep uang soko pangurungune omah kang dinggoni koyot disawur krikil kemrutuk neng gendeng lek barkwi terus ono sumiuting angin ngemu hawa anyes kang nampak kulit rasane mak ces koyo es kasusu lampu teplok panjeran beleret bareng lan jeduli wujutan kang marai jantunge meh coplok ana wong gedhi dhuwur rambut dawa rembyak-rembyak megegek lungguh pinggir amben ngungkurake dheweke. Ing bengi malem jemah Minggu candake, wujudan kasebut sangsaya nemen anggone ngiring godho. Sakjroning lagi rem remayan. tanpa sabo ujug-ujug solekan wis dikakai lan tangane kiwa dicengkrem kenceng. Saenggo dheweke ora bisa ubah sarta angil ambekan. arep bengok ilate kaya mungkret mung ah uh karo melolok nanging ora weruh raine wewujutan kasebut kang diwuri mung dodo tekan wetenge kang kebak wulu memper rangutan manggon asrama Gus. Kula kedalingan Kidul Pati, Mbah. Oh, ada ya. Tumanggapi Mbah Sidik. Asrama kuwi lumrahe rak dinggoni bocah akeh. Teko awakmu turu ijen apa asamane kotong, Gus? Kelayan Susilo Anuraga solekan banjur nyaritakake oleh sekolah nganti tekan pacangan Jeporo. Kocape bocah kang wiwit cilik duwe gegayuhan dadi guru iku bareng tamat sekolah rakyat banjur daftar ing sekolah guru kang cedhak karo omahe. Sakrehne wektu semono SGP Pati lan SGP Juwono wis nolak-nolak calon murid mula dening gurune dheweke tumuli didaftarake ing SGP Pacangaan. Oh, mendah kaya ngopo adoe ya? Mongko jaman semono kang jeneng kendaraan umum iku anane mung sepur trutuk lan dokar. Mobil isih longko katik nganggu banget. Wekasane senajan sekolah guru kasebut wis kakean murid. Parandini solekan bisa ketompo. Gandeng asrama wis ora kamot kanggo nampung bocah-bocah saka luar daerah. Kanggo kuwi bocah kang kasiso Subandi, Darmin, sanuri lan dheweke diakon manggon ing omah dinese wakil kepala sekolah. Omah gedhong kosong, awit wakil kepala sekolah lenggah ing pidalemaning dhewe. Jer panjenengane piyai asri pecangaan kono Subandi Darmin lan Sanuri moh manggon ing omah gedhong kosong kasebut kami weden. Bocah-bocah mau pilalah usek-usekan melu nunut manggon asrama. solekan nikat ijen jeldasare bocah kendel kejobo saka kuwi petungan wis adoh omah lamun ora digolong gilikake tekate ora gogora matun keburan untun jugar wigar dak tanpa karya oleh kepingin dadi guru solekan kaya wis siap mental sejene pasrah nyuwun selamat marang kang maha gawi urip dheweke uga cawis kembang gula aren kanggo njogo-njogo mbek menawa ana apa-apa. Samanut lan pituturi simbahe. Menawa kowe kami weden utawa wedi tansah melang-melang ngemuta gula dimenleren atimu. <laughs> Mbah Sidik ngecek karo manggut-manggut. Nek ngono bangsa lelembut sing ganggu awakmu kuwi jajal singkirno kanggu rapal jowo caroko balik wae Mbah Sidik terus nembang asmorondono sakodo lantiakon nyatet solekan lamun den waca kawale aksara jawa cisaka dadi ora palampuh dhewe Baning no ngato bagomo Mujia nyoyo job dopo Lawasoto dopi pinesu, Karo cono ha sampurno Lakuni adus kramas terus posong lo wong sedina suwangi. Pratilane Mbah dik banjur misi isolekan lan diakon Bali. rancangan carita. Murid anyaran SGP pecangan iku wis nindakake kabeh perintah Mbah Sidik. Rampung lakoni posong lowong sedina suwengi catetan rapal caroko balik banjur diobong. Langse diseleh ing epek-epek nuli dipupus, dipusus diusapake ning saranduning badane. Kanyatan Ing bengi malem jemah kang katelu iku wujudan kang tau ngiring godho solekan orang aton. Deweke bisa njalam bekan landung. Pambudidayane oleh dawi. Suprandine bareng wayah lingsir wengi dadan jendela Jebrak mobat mabit bareng lan mlesate bal tiboing jogan kamari gumblundung munyer-munyer. Munyer. suara tangis drenginging hislani sebowo kumroting untu sawat nyawani solekan meh pecat dupi nyipati wujutan kang kaya bal kasebut jebul cumplung menungso soko kelowongan matani sumurecah yo abang mirah untune mengingis sagawa miris wow ketemune bangsa lelembut kang giring godho murid anyaran SGP ku akeh jenise ora mung siji calon guru bocah kadalingan kasebut gagas menawai KB mau minongko pandadaran yang kanggu DWE. Oleh kepingin dadi guru mula sulekan rumong sokoyo ditantang. Palu bisa gawe ajuring koco, nanging palu go bisa mangun wajo. Menawa jiwane ringkih koyo koco, nanggori ribet rubedaning urip bakal ajuring. Nanging yen jiwane kaya wajo, bakal tatak tanggon ngadepi reribet rubidaning urib. Keporo jiwane malah kawangun dadi kuat santoso. Ing dino-dino candai, tanpa didugolan dikira waru-waru solekan diperpegi tukang kebun kang jari selenting-selenting kruwu rasaning bucah-bucah asrama. Dewi nuli dijak dolan omai. omai. Ing kono sulikan banjur diceritani ngenani bangsa lelembut kang manggon ing omah dinas wakil kepala sekolah. Omah gedhong kuwi pancen susuh demit. Ning kowe aja wedi, aku wis dawek digodho. Ewa semono demit-demit kuwi wekasane teluk karo aku. Pratelane Pak Jamjuri tukang kebon asrama kanthi sareh. Ajeng caranipun pripun Pak Bon. Pak Janjuri terus jupuk buku saka jeron lemari. Kitab Mujarabat terbitan PT Almari Bandung. Tulisan Arab pegon nganggo basa Jawa. Solekan dituduhi rapal kuluhu telu, kuluhu geni, kuluhu sungsang lan kuluhu dirgo agung. Kowe bisa maca tulisan Arab to? Cekedhik-sekedhik tak Bon, kula pun nate ngaji turutan. Kuluhu telu iki amalno kanggo nudung demit omah gedhong kasebut. awit demit kuwi kalebu bangsa jin kafir sing ora beda karo setan yen kuluhu telu iku tandingane setan tandese pak janjuri mengko rapal kuluhu telu kasebut rangkepen wacaning bidang kang biyen kanggo mati gantung rewangi pak wakil kepala sekolah sing dhisik temenan Iku pratikeli tukang kebun asrama SGP pecangkalan mau pancen dijabai dening Gusti Allah Ta'ala. demit omah dinis wakil kepala sekolah bener-bener orawani ganggu gawe solikan. Temani Subandi, Darmin Sanuri, lan bocah-bocah liane terus gelem ngancani DWE manggon ing omah dinis wakil kepala sekolah kasebut nganti sekolah yang tamat patang tahun. Saiki solekan wis sepuh kagungan asmo beken dah lekan pensiunan kepala sekolah SD Yuswani wulung puluh tahun menawa cerita bab demi tasrama SGP pecangan Jeporo kasebut piambai banjur ngeleges subhanallah kepiye teko kuluhu dudu kuluhu surat al-ikhlas gek ono kuluhu geni kuluhu sungsang lan kuluhu dirgu agung apa cara sing ngono kuwi kanggo ngalap ampuing doyo kasiate surat al-ikhlas apa meneh kena disebut bid'ah utawa nambah-nambahi alias gawe-gawe nanging ambak ngono kenang apa teko ya makbul ngersaning Gusti Allah subhanahu wa taala wallahu alam cukup semene cerita soko aku bersama tim jimat salam jimatres salam misteri Awee!